bona memor capablo accelas satigion. Ciu aparte forte memoras detalo in prisiai travivagioi, tiu pli rapide sentas satigion, cae farigias inerta. En la vivo cio temas pri momentoi, temas pri travivagioi, pri spertoi cae memoroi, cae ne pri tio, ciom da posedagioi oni amasigas set ancau tiu simpla saggiajo habas malizoin, nome, se la memoro pri travivajo estas tre detala, nome se la memoro pri travivajo estas tre detala, tiam malcrescas la emo ripeti simila inspertoin. Lau studajo de la Universitato de Minnesota, homoi kiwi a aparte bonan mal longtempan memor capablon, nome ancau perdas a parte rapide la emon, ripeti principe agrablan sperton. Ili atingas pli rapide senton de satigio, tute sen depende, ciu ili nun exemple mangias pezon da cioccolado, au ciu ili staras antau pentrajo en museo. Oni povus nomi tion la malbenon de la bona memoro. Cial tio estas tiel? Ciu posedas bonan tempan memoron, tiu rememoras plida detaloi de jus farita sperto cae prilaboras gin pli intense. Tio sia vice productas la illusion estis pertinta pli, au alie dirite, esti farinta sperton pli ofte ol tio vere ocasis. Tio conducas al tio che homoi cun bona mal long tempa memoro povas pli rapide perdi la emon pri aferoi. Sian teson apogas la sciencistoi e la Universitato de Minnesota per resultoi el quar experimentoi, cun plurai centoi da partoprenantoi. En ciui quar experimentoi, la esploristoi testis la labor memoron de la test personoi per diversai metodoi. Tiam la partoprenantoi devis ciam de nove rigardi la sama in pentrajoin, au ili devis ausculti tridec secundain el tranciajoin el siai plei ai canzonoi, cae devis priugi, kiom agrabla por ili estis tiu sperto. Ne estas granda surprizo, che la entusiasmo mal crescas, se aperas ciam de nove la sama affero. o cioccolado, fin fine post la tria tabuletto sin seque, farigias ne el tenebla. A parte rapide tamen rumpis la spertita giuo, ce tiui, ciui antaue atingis bonain resultoin en la testo pri memor capablo. En plua testo la esploristoi comparis test personoin ciui estis alvocitai en memorigi ciuin detaloin de pentrajo, cun test personoi quii ancau plue nur suprage rigardis la pentrajoin. La intensa occupigio pritiui bildoi fixis la bildoin pli forte en la memoro, cae reductis la giuon pri ili same, ciel generale bona, ma long tempa memoro. E la esplorista literaturo estas conatai multai eltrovoi, ciui indicas, ciel cognai procesoi povas directi la senton prisatigio. Lau studajo, exemple, pacientoi ciui suferis pri perdo de memor capablo, ne povis cessi mangi, char ili ne povas rememori sia in mangioin, evidente ancau appenao aperas sento de satigio. Alia studajoi observis che mal concentrigio, exemple pro la televido, conducas al tio che oni mangias pli cae plida flancae mangiagioi. Ciu sen attente mangias, tiu appena o rememoras pri la lasta mordaggio. Con stia mangiado ali flanche, zorgas pli rapide, por sento de satigio, l'asperto pli rapide fixigias en la memoro. La mastrumantoi de superbasaroi, laula autoroi de la studagio, accelu la malconcentrigion char se la clientoi estas sen attentai, ili tiel ne tiom rapide perdas la emon pri la buticumado. Se ili ne tiom detale rememoras, tiam ili revenos, cae de nove acetos.